боби чорум он гоҳ боаз ба назди дарвозаи шаҳр рафта он ҷо нишаст вақте ҳамон хешованде ки дар борааш гуфта буд аз он ҷо мегузашт боаз ӯро садо карда гуфт эй дӯстам биё ин ҷо бишин ӯ омада он ҷо нишаст сипас боаз даҳ нафарро аз роҳбарони шаҳр даъват намуда аз онҳо хоҳиш кард ки он ҷо нишинанд вақте ки онҳо ба ҷойҳои худ гузаштанд боаз ба хешаш муроҷиат намуд ҳоло ноомӣ аз сарзамини мооб баргаштааст ва мехоҳад заминеро ки аз они хеши мо элимелех аст фурӯшад фикр кардам ки ман бояд ин хабарро дар ҳузури ин ҷо нишастагон ва дар ҳузури роҳбарони халқи ман ба ту расонам то он заминро бихарӣ агар харидан нахоҳӣ ба ман бигӯй то ки ман донам чун ҳаққи хариди он заминро аввал ту дорӣ баъд аз ту ман метавонам онро бихарам он шахс гуфт ман онро мехарам он гоҳ боаз гуфт хуб ҳангоми харидани замини ноомӣ ту бояд рути муобиро ки шавҳараш аз олам гузаштааст ба занӣ бигирӣ ба ин восита вақте кӯдакдор шуда соҳиби меросхӯр мегардед мероси шавҳараш аз байн намеравад он мард дар ҷавоб гуфт ман он заминро харида наметавонам чунки агар бихарам молу мулки худро зери хатар мегузорам ту ӯро гир чунки ман ин корро карда наметавонам давраҳои пеш дар исроил чунин расм буд ки ҳангоми хариду фурӯш ё доду гирифт барои тасдиқи ҳамон амал як кас пойафзоли худро кашида ба каси дигар медод дар исроил ин тарзи қонунӣ гардондани ҳамон кор ҳисоб мешуд пас ҳамон хеши пойафзоли худро кашида ба боаз гуфт ту онро бихар он гоҳ боаз ба роҳбарон ва ба ҳозирин рӯй овард шумо акнун шоҳид ҳастед ки ман заминҳоеро ки аз они элимелех килон ва маҳлон аст аз ноомӣ мехарам инчунин рути муобиро ки зани маҳлом буд ба занӣ мегирам то ки замини он шахс барои аҳли оилаи ӯ боқӣ бимонад ва номаш дар хонадону зодгоҳаш аз байн наравад шумо имрӯз шоҳид ҳастед он гоҳ роҳбарон ва мардуме ки дар назди дарвоза ҷамъ омада буданд тасдиқ карданд бале мо шоҳид ҳастем худованд ҳамсаратро монанди занони яъқуб роҳел ва леё гардонад این زنان برای او فرزندان زیاد را به دنیا آوردند در بین افراتیان ثروت به دست آری و نامت در دهه بیت لحم مشهور گردد فرزندانی که خداوند از این زنی جوان به تو عطا فرمایند. خاندان تو را مثل خاندان پارس بسازند که تامار او را برای یهودا تولد کرده بود پس از آن بواس روت را به زنی گرفته با او هم بیستر شد ва худованд ӯро баракат доду рут ҳомиладор шуда писаре ба дунё овард занони шаҳр ба ноомӣ мегуфтанд худоро шукр ки ӯ туро бемеросхӯре ки нигаҳбонат мешавад нагузошт бигузор номи ин кӯдак дар исроил машҳур гардад ӯ акнун барояд зиндагии наве хоҳад бахшид ва атои айёми пирият хоҳад буд зеро ӯро келинат ки туро дӯст медорад و برایت از هفت پسر هم بهتر است و دنیا آورده است نامی آن کودک را به آغوش گرفته پرستاری میکرد زنانی همسایه میگفتند نامی پسردار شد و به کودک عبید نام نهادند عبید پدری همان ایشای است که پدری داوود بود اولاد پارس اینهایند پارس پدری هسرون هسرون پدری رام رام پدری امیناداب امیناداب پدری نحشون نحشون پدری سلمون سلمون پدری بواز بواز پدری اوبید اوبید پدری ایشای و ایشای پدری داوود بود